աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայնակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան։ Բնական է, առ այսօր ողջայությունը քննարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է կարող է ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի մաս, Արցախում նույնպես բավականին բուրը քննարկումներ տեղի ունեցան եւ համապատասխան արձագանքներ եւ նախագահի մակարդակով եւ ազգային ժողովի եւ քաղաքական հասարակական գործիչների կուսակցությունների կազմակերպությունների։ Իսկապես պետք է շատ համառորեն մենք մեր դիրքերը, մեր սկզբունքները, մեր արժանապատվությունը պահպանենք եւ համայն հայության հետ միասին։ Իսկապես հնարավոր է փրկել Արցախը, իսկապես հնարավոր է, որպիսի խուսափենք Ադրբեջանի կողմից կլանմանը եւ ոչնչացմանը։ Այստեղ ոչ թե հնարավորությունների խնդիր է, այստեղ իսկապես զգացմունքների Արցախի նկատմամբ սիրո հարցը, եթե այդ սերը, զգացմունքները կան այդ պատրաստակամությունը հնարավորություններ կգտնվեն։ Վերջի օրերին հետաքի զարգացումներ ունեցան Ադրբեջանում։ Այսպես Իլհամ Ալիևը ընդունեց ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեաժողովի նախագահին եւ քննարկեցին տարբեր հարցեր, Ուրեմն այս ԵՀԿ խորհրդանական վեաժողովի պատվիրակությունը այցելեց Արցախի օկուպացված տարածքներ, մասնավորապես ուրեմն Կովսական քաղաքը Զանգիլանը, տեղում տանոթացան իրականացող աշխատանքներին։ Մի խոսք անգամ չեղավ Արցախի շրջափակման եւ պաշարման մասին բայց որ այցելում են ուրեմն այդ օկուպացված տարածքները, որ գնում են եւ գովաբանում են Ադրբեջանին։ Ինչի գետ մեկ անգամ չեն գալիս եւ չեն տեսնում ինչպիսին է իրավիճակը Արցախում։ Ինչու չեն գալիս, որովհետև կան շահեր, որովհետև դժբախտաբար արժեքները, սկզբունքները, նորմերը, օրենքը յետին պլան է մղված։ Ես հրա մասին խոսում եմ նաև այն հանգամանքը, որ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Եվրոպան վերջին մի 2-3 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանից ներմուծել է ավելի քան 600 միլիոն եվրոյի բնական գազ։ Իհարկե, եթե կա այդ հնարավորությունը, ինչ արժեքներ, ինչ արդարություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետք է մեր պայքարը շարունակենք։ Ի վերջո նույն Եվրոպայում կան նորմալ մարդիկ, ովքեր արժեքները և ժողովրդավարությունը մարդու իրավունքները իսկապես հարգում եւ պաշտպանում է։ Հետաքի զարգացումներ տնցան Ռուսաստանում։ Ուկրաինայից Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզ ներխուժեց դիվերսիոն ահաբեկչական մի խմբավոր, որի կազմում էին նաև այսպես կոչված ռուսական լեգիոնի, ուրեմն որը պատերազմում է Ուկրաինայի կողմին ընդդեմ Ռուսաստանի, նրա մարտիկները։ Մտան Բելգորոդ սկսեցին իրենց ահաբեկչական գործողությունները, կան տուժածներ, վիրավորներ, բայց այս խումբը վնասած զերծվեց եւ գրեթե իսպար ուրեմն չեզոքացվեց։ Մոտավորապես 70 հոգի սպանվել են կան նաև գերեվարված, ուրեմն ահաբեկիչներ, ոչնչացված զինտեխնիկա։ Մենք տեսնում ենք, որ անկախ ամեն ինչից իսկապես պատերազմը ավելի մեծ աշխարհագրություն է ներառում, բայց ասեմ, որ այս աշխարհագրությունը նաև կարող է վատ լինի Ուկրաինայի համար, որովհետև եթե Բելգրադի կողմից էլ մի նոր ճակատ բացվեց, բնական է սա լինելու է արդեն նոր ворակ։ Ասեմ, որ արևմուտքը շատ անհանգստացած է, որ Ռուսաստանում նոր թափ է ստացել տանկերի շինարարությունը։ Այսպես միայն T90 ժամանակակից տանկերը, եթե խոսենք այդ տանկերի մասին, ապա ամիսը առնվազն 100 հատ նման տանկ է պատրաստվում եւ ուղարկվում ճակատ։ Պատկերացնու եք ինչ մեծ ուրեմն ծավալ է եւ այս ծավալը գնալով այլ ավելի է ավելանալու։ Իրանի նախագահ այցելեց Ինդոնեզիա, հանդիպեց Ինդոնեզիայի նախագահի հետ շատ, այսպես ջերմ ընդունելություն է, խոսել են երկկողմ հարաբերությունների մասին, ընդհանրապես իսլամական աշխարհում համերաշխության մասին։ Իրանի նախագահը նաև այցելել է Սունիական մսկիթ, սա արդեն դարձել է ավանդույթ եւ այնտեղ քննարկել են տարբեր հարցեր, աստվածաբանական եւ ընդհանրապես հանդիպել է նաև ժողովրդի հետ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Իրանը իսկապես շատ ակտիվ աշխարհակաղակականություն է վարում եւ ավելացնում է աշխարհագրությունը իր շփումների։ Թուրքիայի գործող նախագահ Էրդողանը եւ երրորդ տեղը զբաղեցրած Սինան Օհանը, ինչպես նաեւ կանխատեսվել է նաեւ մեր կողմից ըստ երևույթի հանդես կգա միասնական ճակատ։ Նրանք իրար հետ հանդիպել են, քննարկել են որոշ հարցեր եւ Էրդողանը հայտարարել է, որ Սինան Օհանը գիտի իր ջանքերի մասին այդ պանթուրքիզմի, թուրքականության գաղափար առաջ տանելու ուղղությամբ եւ ըստ ամենայնի պաշտպանելու է իրեն։ Ուրեմն սրանով իհարկե նաև Ադրբեջանը իր դերակատարությունը ունենում թուրքական ընտրություններին, որովհետև մենք տեսել ենք խոսացել, որ այդ Սինան Օհանը էթնիկ ադրբեջանական թուրք է, աշխատել է երկար տարիներ Բաքվում, Բաքվում ունի ադրբեջանական պետական պարգևներ, այսպիսով երկու այդ երկրները իսկապես լինելով երկու տարբեր պետություններ դառնում են մեկ ազգ եւ չի բացանվում վաղը նաեւ մեկ պետություն։ Այսպիսինն էին մի շարք կարևորագույն իրադարձություններ թանկագին բարեկամներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։